Jetzt an dem Köjo so rum. Es wird immer heißer, wird mich mag nicht stimmen. Die Schlange war verdammt nicht denn auch geengt. Stadion, Müngersdorfer Stadion, Müngersdorfer Stadion, am besten läuft die Stimme im Stadion, Müngersdorfer Stadion, Müngersdorfer Stadion, Müngersdorfer Stadion, am besten läuft die Stimme im Stadion. Ich war schwarz mit der KVB, die Mark 50 steht denn ohne Twee. Ich war schwarz mit der KVB, der Hals voll kriegen die Bomben nie. Ich sehe sie morgen in der Sonne. Mann bringt mich was um, am See Becher, Lümme, Lümm, Medizin für mich nach Ostrion. Er schwimmt Mecke leer, der Dächer leer, und nun in der dann der Feier her. Ries jetzt, und der größte so, dann der Kelle von der Asche schon ist. Müngersdorfer Stadion, Müngersdorfer Stadion, Müngersdorfer Stadion, am besten an die Schwimme hin. der KVB, die Mark 50 steht denn wie. Ich war schwarz mit der KVB, der Hauptfrau kriegen die Bunzel die. ist steh's in Moje in der Sonne rum, der Sonne brennt, denk nicht was ändern. jetzt sind wir wieder froh. Müngersdorfer Stadion, Müngersdorfer Stadion, Müngersdorfer Stadion, am besten Leute schwimmen im Stadion. Gibel, gibel, da, wie wirst du mit uns zwei? Müngersdorfer Stadion, Müngersdorfer Stadion, Müngersdorfer Stadion, am besten Leute schwimmen im Stadion. Eben, eben, das, jetzt haben wir aufgeklappt. die Stadion, Nulla szabadsága, nulla szabadsága, a beszélgetés hát nem én stánia.